Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب وجعلناه هدى هدى لبني اتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلاً وعملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 爱已在远。 عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لا كثيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم الْقِيَامَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءُ كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم nglanjutake cerita riwayat Isra Mi'raj. Dawuh Quran sangat singkat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sangat singkat. Dipun terangaken wonten hadis secara rinci. Naliko Kanjeng Nabi Bakdo kesisahan Ibu Khadijah kapundut Kanjeng Nabi Yosua seket tahun Bu Khadijah Yosua sewidak gangsal tahun terus terpaut gangsal welas tahun Gua nalika krama Nabi tasih muda umur selangkung Ibu Khadijah sampun yuswa sekawan dasa taun lan sampun kagungan putra setunggal. Nomor kali kesisahan pamanipun ingkang nami Abu Thalib wafat kekalihipun Bu Khadijah lan Abu Thalib niku pembantu utama perjuangan Nabi sing Bu Khadijah niku kejawi pikirane tenagane artane Abu Talib senajan tiang kafir Neng lembela perjuangan Nabi Luar biasa pikirane, tenagane, lan harta bendane Sami hmm. Leniku kekalih kapundut Para sahabat sami prihatin Tahun dinamekake amal huzni tahun prihatin hmm. nah, kinten-kinten kalih tengah tahun Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajake. Keterangan lengkap teng hadis Bukhari Muslim. hadis sahih. Nuju kanjeng Nabi sarean wonten dalemipun Ummu Hani. Lajeng dibopong malaikat tengene sanding masjid. Jadi <coughs> ono cerita nalika badhe Isra Kanjeng Nabi sare tengene umuhane ana siji cerita kanjeng nabi tilem teng masjid jejer hijir ismail tengene hijir ismail hijir ismail niku termasuk ka'bah dadi pisah sangka ka'bah <clears throat> Saja saking Ka'bah. Tapi tiang salat teng Hijir Ismail sami kalian tiang salat teng lebet Ka'bah. Ceritane rumen lajeng pisah ngeten. Tapi asale teng lebet Ka'bah. Wonten ing riku lajeng dadanipun dipun belah manahipun didalke cara Jawa Kudus dibersihke saking kotoran-kotoran setania lajeng tangkepke wangsul malaikat Jibril sampun nyiapake kendaraan sing naminipun buruk buruk niku pancen kewan kewan suwarga dabbatun abyadu fauqal himari wadunal bakhl kewan sing rupane putih nek karo khimar gede maneh nek karo bigol cilik maneh nah pelayune sak pendeleng niku sak kecak Dadi katoke pamane 2 kilo. 2 kilo niku sak kecak. Niki kekuatane buruk. Niki pancen saestu kewan. Kadang-kadang di dikarang-karang buruk sangka barkun dadi titian sing gak ana kewane pelayune cepet. Niku keliru. Pancen buruk menika kewan. keterangannya dengan hadis Bukhari Muslim. Nah. Nek pelayune cepat kaya kilat ngono rada memper. Terus dipun titi Nabi cerita singkat mawon. Ngantos dumugi Baitul Muqaddas. Nah, buruk dipun cancang wonten selo sing bunder ngantos sak mangke selo niku tasih wonten tengene batal muqaddas hmm. biasa para nabi-nabi nek nitih napa-napa niku cancangane teng riku lajeng kanjeng nabi mlebet sholat kalih rakaat medal malaikat Jibril sampun nyediani unjuan setunggal gelas sangka arak setunggal gelas sangka susu puan Kanjeng Nabi milih ingkang susu kang puan. Nabi malaikat Jibril ngleresake. Kesinggian jenengan mundut sing puan. misae. Terus minggah teng langit sabstunggal setunggal. Tengriku bagen binagen kali malaikat sing joko langit sabstunggal setunggal. Kepanggih Nabi Adam. Sebagian binagen tengriku. Minggah malih teng langit sab kali. pinanggih Nabi Yahya lan Nabi Isa. Nabi Yahya pun sida, Nabi Isa tasih sugeng. Baken pinaken. Minggah malih langit Sabtiko. Pinanggih Nabi Yusuf. Nabi sing terkenal ganteng. minggah malih langit sab sekawan pinanggih Nabi Idris langit sab gangsal pinanggih Nabi Harun langit sab enam pinanggih Nabi Musa lajeng langit sab itu pinanggih Nabi Ibrahim Hmm, ini cerita singkat. Lajeng minggah malih dumugi sabwalu. Sabwalu sidrotil muntaha. Hmm. Nalika dumugi sidrotil muntaha. Niki sing cerita tengene ini hadis Bukhari Muslim dumugi Sidratil Muntaha. Lajeng Nabi kadawan minggah malih rong tingkat. Nalika minggah badane Sidratil Muntaha tingkat sing nomor 8 Kanjeng Nabi minggah piyambakan tingkat sing nomor songo. Malaikat Jibril diajak Ngendiko "Maaf. Kula mboten kiat minggah malih. Hadza makani. Falau faraqtuhu lah taraktu." Nek kula minggah malih kobong. boten kegiatan kula niki keterangan tengene tafsir sawi halaman 314 sampan catet maksud kula nek kula lali sampan ganti ngelengke kula hmm, niki carane ya dadi sing ana keterangan malaikat jibril boten wantun minggah malih niku teng keterangan tengene tafsir sawi halaman 314 Hmm. Kanjeng Nabi lajeng minggah piambaan dumugi mustawan. Lajeng minggah tingkatan ingkang kaping sedasa pun Raf Raf. Wis paling inggil Raf Raf. Kadang wonten sing nyeritakake nomor songo mustawan, nomor 10 raf-raf. Wonten cerita maneh sing nomor songo niku kursi, nomor 10 aras. Niki namun berbeda nami nami. Sakit mawon. Nalika Kanjeng Nabi dumugi raf-raf utawi arasy sampun mboten wonten rencangipun piyambak. Lah nalika niku lajeng kanjeng Nabi nampi wahyu macam-macam wahyu ingkang paling top nggih menika wahyu salat gangsal wekdal ingkang suwaunipun seket wekdal Ngoten niku tengene Quran surat An-Najmi namung cukup fa'auha ila abdihi auha. Gusti Allah paring wahyu dengene kawulane. Wahyu-wahyu sing diparingke. Namung ngoten tok Qurane. Nah, singkat. Nah, terus hadis niki nerangake. dan niki ampun ngantos salah tompo. Ojo dikira dawuh Quran ku durung lengkap terus dilengkapi karo hadis niku salah. Salah niku kelintu. Nah, Quran niku pun lengkap ning bahasane singkat. Nah, nganggo dalil al yauma akmaltu lakum dinakum. Hmm. dina iki aku wis nyampurnakake ning sira kabeh agamamu tatanan agama wis lengkap nah. sahabat-sahabat mboten paham isi Quran lan iki saged sebab sahabat ora sing da, ora sing didhawuhi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Mula sing faham jeng Nabi, para sahabat kadang ora faham. Lah kanjeng Nabi pun diparingi prioritas dening Allah. Kados keterangan tengene surat An-Nahl juz 14. Wa nazzalna wa anzalna ilaikal kitaba ah, wa nazzalna ilaikal kitaba ma nuzila ilaikum wa anzalna ilaika kitab litubayyina lihi ma busyi'an litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim kitab Quran tak paringake ning sira Muhammad Litu bayina lahum Litu bayina litubayyina linnasi manuzzila ilahim. supaya seliramu bisa jelasake wahyu-wahyu sing tak paringake Lengene ngene manusa sing butuhake niki litubayyina ay eh, fasiro supaya seliramu sing jelasake wa anzalna ilaika dzikra litubayyana nas litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi kowe tak tugas supaya jelasake sing dibutuhake dening masyarakat dadi hadis niku tabiin tafsir dadi hadis sami ugi tindak lampahe jenabi Nabi dawuh-dawuh jeng Nabi penetapan hukum jeng Nabi niki penjelasan Al-Qur'an wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mula ampun ngantos keliru Qur'ane ora lengkap dilengkapi karo hadis niku keliru Quran sampun lengkap ning bahasane bahasa sing singkat sing saged nampi lan memahami jeng Nabi para sahabat sauki boten paham sebagian kalimat-kalimat Al-Qur'an lajeng Kanjeng Nabi paring penjelasan niki niki prioritas saking Allah datang jeng Nabi. Mulane hadis niki wau hadis penjelasan. Sami ini kan kiaman ngendikan. Sampan tindak diderekake kali putrane napa pembantune. Wangsul sampan cerita aku ndekngi lunga haji atau aku ndekngi lunga umrah ah, tutup Mekah terus nang kono badane ngrampungake ihram haji ihram umrah wis rampung kabeh terus aku mulai ngoten lah penderek jenengan terus nerangake nalika teng Mekah badhe rampung ihram tahalul terus tumbah kurma tumbas delima iki pendereke jenengan nerangake niki carane kados ngoten niku lah nalika jeneng nabi tampi dawuh wahyu ingkang paling ageng salat saben sedinten sedalu gangsal wekdal asale seket wekdal niki sebabe napa sebabe nalika nabi nampi saking Allah terus mandap Dugi langit sapi itu kepanggih Nabi Ibrahim boten nenten pesen napa-napa. Dugi langit sap enam kepanggih Nabi Musa. Nabi Musa takok wonten amanat nopo Kula adalah umat kula kadhawuhan nindakake salat sedinten sedalu seket salatan. Kola Irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dhalik kondur wangsul. Napa? Soan malih nyuwun sudo umat jenengan boten badhe kiat sedinten sedalu salat seket salatan wa inni qad balautu bani israila wa khabbartuhum aku lompon nyoba bani israil boten kiat malahan dereng seket wekdal. Lajeng Nabi wangsul sowan nyuwun sudo. Sudo gangsal kanten sekawan dosa gangsal. Dumugi Nabi Musa. Ken wangsul malih. Ini <clears throat> bahasa kesopanan Nabi Musa. fa inna ummataka la tutiku zalika umat jenengan boten kiat boten wantun fa innaka la tutiku zalika jenengan boten kiat boten wantun hmm, sopan soalnya apa saat derengan dan Isra Mi'raj itu jenabi biasa sholat Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa niswahu wa sulusahu. Kanjeng Nabi. Saben dalu niku nek salat. Rong pertelon wengi kangge salat. Biasa niku. Jadi upamane sewengi niku sangang jam. Sing dinggo salat 6 jam. Niki makai banding kalian jenengan. Jenengan sangang jam sing sholat salat pinten. Hmm, Niki. Niki tengene Quran. Sulusahil laili. Mongko nek prima kesehatannya kirang prima wanis fahu. Separuh. Nek nuju gerah-gerah wasulusahu sepertelon. Sepertelon bengi ku nek gerah. Panjenengan nek sehat dereng nate sepertelon. Hmm. Niki. Mulane bahasa Nabi Musa sopan umat jenengan boten kiat. Nah kanjeng Nabi niku sangat asih datang umat. Nyuwun sudo. Mantos bola bali ping songo kantun gangsal Nabi Musa isih ngaturi ken wangsul jaluk sudo malih. Jeng Nabi ngendika sampun cekap Nabi Musa Allah leparing pasudan sampun gangsal-gangsal ping songo kulom pun izin kot rojak tu ila robbi hatas tahya itu kulom pun izin lah niki mulang dengan umat wong ku nek njaluk-njaluk karo kanca karo tangga bolak-balik njaluk diweki iku mbok ndisin ngono lho ya aja njaluk terus kala-kala ora njaluk dibetah-betahno isin aku anggur ngawu durung nganti njaluk wis diweki isin oh niki mulang wong kuwo jongkok diweki terus gelem nampani kala-kala isin pun cekap sing wingi ha niku nggih benjing mawon ngono niki niki cerita Isra singkat hmm. kula jenengan untung duwe nabi sing sipate ra'ufurrahim rahim tengene Quran iki juz 11 surat Taubat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sifatnya jeneng Nabi. Sami kali sifatnya Gusti Allah inna rabbakum la raufur rahim. Niki saking welas asih Kanjeng Nabi. Nah nah, gitu kantun sekeco kantun limang waktu waktu de tenggang-tenggang hmm, sekeco ayat candaipun Wa ataina musal al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu wa fi qiraatin alla yattakhidu ana sing maca ya ana sing maca ta qiraah sab'at wa ataina lan wis maringi ingsun Musa ing Nabi Musa tak paringi alkitab ing kitab Taurat Nabi Musa tak paringi kitab Taurat Wa ja'alna ulan dadake ingsun Allahu ing kitab Taurat hudan sebagai petunjuk pituduh. Libane Israila kanggo anak turune Israel. Bani Israel pun sering kula terangake. Israel niki namine Nabi Yakub. Nabi Yakub buyute nah, canggai Nabi Musa. Nabi Yakub niku namine Israel. Lah anak putune diarani Bani Israel. Lah Israel niku bahasa Suryani. Nek diarabno Israel iku Abdun. El iku Allah. Jadi Abdullah. <laughs> Bani Israel. Allah tattakhidu wa fi qiraatin Allah yattakhidu supaya ora padha ndadekake kena supaya ora padha ngalap nek yattakhidu sapa Bani Israel nek tattakhidu sapa sira kabeh min duni saking liyane ingsun Allah wakila ing wong kang dipasrahi piye tegese aja nganti ngesrahake urusamu ring ngene liyane Allah ini bangsa akidah akidah niku keyakinan tauhid nah. Dadi sing iso dipasrai hakikat namung Gusti Allah. Mulane wonten Al-Qur'an hasbunallah wa ni'mal wakil. Utawi sing nyukupi kita yaiku Gusti Allah. Wa ni'mal wakilan iku sak bagus-bagus zat sing dipasrai yaiku Allah. Dene manusa kanca tangga lan liya-liyane dipasrahi niku namung majazi. Ya, majazi. Kaya nek ana wong haji lunga sak omah, sak keluarga. Terus titip karo tangga anu ge nyuwun sewu kula titip griya niki lan nyuwun puji pangestu. Mugi-mugi paringi wirujeng sedaya sedayanipun. Kenging-kenging. Tapi majazian. Nengene ati hasbunallah wa ni'mal wakil. Serah kemawon kalian Gusti Allah. Nah. Nongone tafsir sawi. tafsiran alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil nerangake sifate para sahabat nalika arep perang Uhud di ganggu karo para kaf purang-purang munafik tiang-tiang munafik antawisipun ucapane awas iki sing hati-hati kue ojo pisan-pisan wani ngelawan wong kafir persiapane wis suwi lelatihan perang tiwas mati kue hmm. diuneni ngono jawabane fazadahum imana. Lho pancen mati nok perangku sing tak luru. Hmm. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku cinta Gusti Allah wani. Hmm. Dikandani supaya ora metu perang malah nantang. Iki sahabat. Leku nongone waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil juz 4 surat Ali Imran nongone tafsir Sawi. Niku diterangake hikmah rahasiane hasbunallahu wa ni'mal wakil niki nek diwaca ping 450 kangge ngrekso awake bojone keluargane saubur rampe omah tanggane. niku hasbunallah wa ni'mal wakil. Le maca ping 450. Lah kok iso ping 450? Hasbunallah wa ni'mal wakil niku nek diabjad ha walu ba piro loro ya. non piro sin piro iku jumlahe ana 450. Keterangan kula niki tengene tafsir sawi. Di ayat-ayatku kata hikmah lan rahasia dengan ayat niku. Lah sing diparingi ngerti hikmah lan rahasia ayat sekawet nggih sing nampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus para sahabat-sahabat sing diwulang Kanjeng Nabi nih dua pirsa. <clears throat> Nah. Di Bani Israel wis dikandani liwat kitab Taurat. Ojo nganti ngalap wakil liyane Gusti Allah. Niki hakikatan. Tegese ojo nganti nyembah liyane Allah. Niku pun wonten tengene kitab Taurat. Hmm. Lah ujug-ujug kok ana wong sing ngaku-ngaku Nabi Uzair, anake Gusti Allah kaya ucapane wong Yahudi niku ucapan sing ora ana dasare ngawur bahasa ngawur dalika qauluhum bi afwahihim niki Quran juz 10 dalika qauluhum bi afwahihim iku cocote wong Yahudi hmm. dicocot-cocotno sing ngendika Gusti Allah hmm. muring-muring malah tumpes. Zuriyata man hamalna ma'anuh. Oh, anak putune wong kang ngemotake ingsun. Ma'anuhin sartane Nabi Nuh. Yaitu nuk ngone perahu. Dicerangake Bani Israel nganti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kabeh anak putune wong nelayan anak putune wong prau kuwi diceritakake terus kula jenengan niki anak putune wong nelayan wong prau nalika jaman Nabi Nuh manusa judaan rene do kafir kabeh terus ditumpes dingengehno sak prau Ceritane sing nak prau namung petang puluh judu. Ngeten iki nek ngomong sing sing bener ceritane. Aja nganti sing nak prau ana petang puluh judu. Aku ngerti dhewe malah aku pas nak pinggir. Aku ora kelep ngono nonisan. Ya ceritane. Kulo tau ceritane wonge aku ora ngandel wong cerita. Aku ya ora ngandel nek kowe ndembok aku ning ngono. Aku duwe berte. Aku ning ngono, tak ajak. Mosok lahir tek terus ngeti ibu. Eh, ora ana ngono bayi ngono iku mesti dudu bayi iku. Aku ngerti lahirmu, ngerti. Ora ngandel. Nek kowe ngerti lahirmu aku ora ngantel. Mosok bayi metu terus ndolek tanggalan. Ngaten. Ora ana, ngono ora ana. Ceritane. Hmm. Ayo ceritane ibu, lah ya ceritane. Hmm. Ora ana bayi metu terus luru tanggalan nyateti. Waduh lahirku 17 Agustus ora hmm. <coughs> ana. Ngene kula piyambak niku hmm. takoni karo lurah lari aku ora reti nek mbok takoni lahirku aku ning ngono atus pundi iki aku ora ngerti teken kaya iku ngono aku e maneh karo aku tuwa aku nek reti aku nggih ngaten kula akhirnya diteken 17 Agustus 1900 ngono ora wong aku dhewe ra ngerti hmm, ngene iki paman sampean batane aku yo ngerti <laughs> tak jarno sampean <laughs> eh, timbang tak unene stres ngono <laughs> ora kepenak salung meneng kula niki mboten ngerti mulai ceritane kula jenengake anake nelayan wong sing ngene prau wonge 40 juta critane ngaten hmm. iki maksude napa supaya kita aja sombong wong anake wong kapal kok kemakinan ngono aja sombong innahu kana abdan syakura sak temene nabi nuh kana iku ono sapa nabi nuh abdan iku kawulane Allah syakuran kang banget syukure akeh syukure niki Nabi Nuh nalika mandap sepisanan teng prau niku ceritane 6 bulan ngambang teng prau bumi ora katok namung banyu pet se enam bulan niku pira telung puluh pamane ping enam niku mulai rejab nganti tanggal 10 Muharram Asyura. Sapa nitung mangkara 6 bulan. Mandap nengene gundung sing namanya judi. Namanya judi. Mandap sepisanan sing ditindakake Nabi Nuh napa syukuran bancaan. Hmm, bancaan. para prau diundhawi Nabi Nuh gawananmu sing iji apa ayo do dinggo banjakan. ana sing iji beras ana sing iji kacang ijo ana sing dhele ana sing tolo macam-macam wis kene digawe bubur niki niki ceritane digawe bubur terus Nabi Nuh berdoa selametan Dungo selamat terus do daharan. Niki. Namanya cara kudus bancaan. Lah bubur diarani bubur suro. Niku jengen mergo mandape pas tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram diarani asura. Wong Jawa senengane nyingkat Syura. Oh, ngono. Oh. Lah niki wong sing kuna-kuna niku nek 10 asura do gawe bancaan niku. Ngeling-eling. Kula nate dipoyoki karo kanca. Lho ngono kok lere ngono wis kuna. Alah kowe kaya ora wong Indonesia. Aku meneh ngono. Kula payoki Indonesia asli aku, ha, tapi kok ora paham. Piye tegese? Nek 17 Agustus ku lho. Iku ana ulang tahun Peringatan 17 Agustus. Niku ana maca tek proklamasi. Ora oleh apal-apalan, kudu nganggo deluang. Dicekeli diwaca. Sing maca ora oleh wong menara. Aku meneh ngono, kudu ketua MPR. Niku Amin Rais. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyangono ora oleh rikat-rikatan tambahan-tambahan iku diwaca neh apa nek wis diwaca merdeka neh ora hmm, niki hmm, krungu eh iya re la iya mulane oh, aku meneng ngono ta lho bubur surah aku dibudayakno diteruske dadi ben reti nek anake wong prau hmm. Lah rukun haji iku ya anu mragakno kaya sampai nih balang jumrah. Niku ceritane nalika Nabi Ibrahim digigil iblis. Digigil iblis terus iblis disawati watu nganti ping 7. Iblise pancen katok niku. Nah saiki senajan iblise gak katok aja nunggu wis usah, wis gak ana iblise, aja ngono ya setan balang. Hmm, Meragakno. Pancen ngono aturane. Ngeling-eling Nabi Ibrahim. peringatan angkatan sedaya. Mulane nek ana wong sing kurang seneng aturane wong kuna-kuna ngono sampean kandhane ngono. Kawan hmm, kandhane peneling. <clears throat> Wa qadaina ila bani Israila lan paring wahyu ingsun. Maring bani Israil fi kitab pinok ngene kitab Taurat. Nang ngene kitab Taurat iku wis disebut wahyu saking Allah Latuf siduna bakal gawe kerusakan temen sira kabeh Bani Israel fil ardi nangone bumi sing dimaksud bumi Syam. Bani Israel nang negara Syam, timur tengah. Nah. Kowe bakale gawe kerusakan iki marrataini kelawan ping pindho. Pengertian gawe kerusakan iku nindakake kemaksiatan. larangan-larangan. Wala lunalan bakal kemlungkung sira kabeh uluwang kabiro kelawan gumedhe sing tenan. Niki. Kowe bakale nindakake kerusakan kemaksiatan ping pindho lan kuwemake nem yo ping pindho arogan cara saiki. Ya iki titene ana fa iza jaa wa'tu ulahuma mongko nalikane teko apa janji sing pertama mergo kowe gawe kerusakan ba'asna mongko ngutus ingsun alaikum ing atase sira kabeh aku ngutus ibadan ing para kawula lan kedua ingsun uli baksin syadidin kang duweni kekuatan sing luar biasa fajasu mongko padha nelisik sapa kawula sing luar biasa mau khilalat diari ing tengah-tengahe perumahan awas bakale kowe lakoni kerusakan maksiat naoni bumi tak balas aku ngutus tentara-tentara sing rasa-rasa kanggo numpes seliramu wa kana lan ana apa janji iki wa'dan maf'ula janji sing pasti terlaksana iki bahasa Quran mengono ngonon Bani Israel nongoni timur tengah zaman riyen nggawe kerusakan lapo Para nabi do dipateni ngantos Nabi Zakaria termasuk dipejai. Hmm. Asale maksiat dilengke ngamuk. Asale ulama-ulama sing ngelengke patene. Nganti nabi-nabi ngelingke, patene. Nganti mentolo Nabi Zakaria padahal nabi lan rasul nggih dipejari akhire Gusti Allah ngutus bangkitake wong kafir malah nah niki ben make ngerti timur tengah sakniki kok iso kalah karo Israel iku sebab apa lah niki jane pun wonten ayat Quran ini. nah ben sampean mangke ngertos dadi nalika mateni Nabi Zakaria jalut dikirim Jalut niku rojo Amalikoh. <clears throat> Kaum Amalikoh. Diserbu ngantos pecah ewon puluhan ewon. Anak bucu dirampas, Baitul Muqaddas masjid dirusak karo Jalut. Hmm. Mulane aja ke Gusti Allah. Angger Allah numpes mesti salah manusia sing ditumpes, pasti, pasti. Nah. Lenguasai ya. Jalut ngantos pinten-pinten taun. Nah. akhirnya badane do gelem tobat, ngrimuk-ngrimuk ring Nabi nalika niku nabine Nabi Samuel. <coughs> Terus dirimuk-limuk kon gawe pemimpin pimpinan akhirnya tolot dadi raja. Diparingi kekuatan dening Allah numpes Jalut. Anggo tentara sing ampuh termasuk Nabi Daud dadi tentara. Nabi Daud. Akhirnya, Sumarodatina lakumul karota. Mongkon nuli balik ake ingsun lakum kanggo sira kabeh al karota ing kemenangan alaihim ngatasé wong kafir. Hmm. Alaihim ngatasé ibadan. Ning leparing kemenangan badane 100 tahun. Hmm. Jalut iso dipateni. sing mateni Nabi Dawud. Nabi Dawud nateni Jalut, Nabi Dawud lagi umur telulas. Hmm, bayangake. Sing dienggo mateni plinteng. Cicak hmm, cilik. Ini keterangan teng Quran. Wa qatala Dawudu Jaluta. Quran singkat ngoten. Ora nganggo bil plinteng, ora ana mboten mboten Quran malah niku. Qur'ane namung waqatala Dawudu Jaluta. Atus hadis nerangake, ngoten. Hadis niku nafsiri. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma zila ilaihim. Wa amdadnakum lan bantu insun Allah insun kabeh bi amwalin kelawan pira-pira bondo. Badane jalut wis mati terus mbut gawe gampang era mekakat bondo melimpah ruah. Wong do subur-subur terus do rapi-rapi, perapi terus dana ono sing dana loro, telu, papat ngono wabane nak lan pira-pira anak terus malah akeh maneh. wa ja'alnakum lan dadake ingsun Allah ing sira kabeh aksara nafiro kelawan sing luweh akeh balane hmm. Terus didawi in ahsan lamun podo lakoni bagus siro kabeh kelawan taat ahsantum li amfusin podo mongko podo bagus siro kabeh kanggo awakmu kok ganjaran nilai taat sing ngempek kue dewi Tapi wa in asa tumlanaun agawe Allah sira kabeh tegese maksiat falaha. Mangku kekeduwe awakmu eleke kerusakane le maksiat. Hmm. Wis diprengetake. Nek kowe apik gelem taat ganjarane mbok empek dhewe ning kowe maksiat dosane bakal ngrusak ning seliramu. Terus dijanji Fa idza jaa wa'dul akhirati mangko nalikane teko janji sing kedua. Hmm. Janji sing kedua, liyasu udrapun nusahake sapa wong kafir wujuhakum ing pira-pira rayimu. Hmm, Basane ngoten. Piye tegese? Nggih ngeten. Badane 100 taun punjul. Bani Israel wis apik kabeh. Iblis ngoyak. Terus lakune do mursal maneh. Nalika do mursal niku nganti ana raja sing dolim kepengin ngrabeni isih sah ponakane. Jaluk putusan Nabi Yahya, Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria. Ora kena ngono. kon muni kena jeng muni rak kena wong nabi nabi ku rak wedinan terus nabi Yahya sembelih niki dadi sing pertama gawe kursan nganti mateni Nabi Zakaria terus ana Jalut ngrusak terus sing kedua niki mateni Nabi Yahya Terus Gusti Allah ngutus wong kafir sing digdaya rajane jenane Bukh Tanassor. Niki nek bahasa Arab. Ba kha ta nun sotra. Bukh Tanassor. Nek bahasa saiki Buket Nezer niku. Hmm, iku tak kira tak karang-karang dhewe. Upamane aku keliru lah benere piye coba aku sampean kula takoki mawon. <laughs> Ngoten. Nek padha kelirurane kan bakbuk niki. mukhtalasan raja sing zalime nak mekakat gua nasir nak mekakat bani israel diserbu kalah bani israel hmm, niki kalah nganti sing dipateni puluhan ribu ana sing cerita kira-kira petang puluh ewu semua hmm, melane pamane saiki Yahudi sing ana kok menangan wong Islam kalahan niku mergo wong Islame sing salah. Kemaksiatan-kemaksiatan nek Timur Tengah ku merajalela. Hmm, marane ditumpes. Nah niki ceritane jih panjang mangke dumugi liyasu wujuhakum wal yadkhulul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين